na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu abakoresha smart ni mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu abakoresha telefone ya fix ni mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi n'icyenda cyangwa mirongo ibiri na kane mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri ikiganiro iwanyu avugwa maki mugiye guteramana nanje Jean-Marie Vianney ndakumana mu buhinga bw'ivyuma ndiko ndafashwa na engineer albendu ayo ni musangwi kazi Sangwa muri sanze kuri radio nuko rero engineer Ndwayo yamaze kumbwira ko umunywanyi wa mbere aza yamaze gushika ku murongo ndaguhaye mwiriwe Mwiriwe namahoro Mahoro neza eh, eh ndabaye kaze mu kiganiro aiwanyu bavugwa make icuno munsi Eh Foste mwakiro Inde Foste Eh Foste eh. ngai mwakiro Aha Foste mwakiro acagenda atatubwiye amakuru kumbure ngira ngo kugaruka Ubundi munywanyi aro Aro ndagwaye mwiriwe banza ugabanya ako karadiyo kugira twumvikane neza banza ugabanya iyo radiyo kugira twumvikane neza iriko iratumena amatwi ah laba rero ayifata neza ewe eh, ni sawa mugabo harimo induru nyinshi sawa ninde ninde twakuye munywanyi yamaze kuva ku murongo undi munywanyi amaze gushika ku murongo aro uyaro aro uyi ndagwaye mwiriwe mahoro banzuka abanyako karadio kawe kugira tumvikane neza aro aro ndakumva neza nti banzuka abanyako karadio kugira tumvikane neza uyaro ninda twakuye ndakumva ndiye noke ni sawa inoke ego utwakuri hehe Halo? Oui, uhamagaye uri hehe Enoki? Ni Carlos muri komini mutumba. Eh, yes, ingore uduha makuru tutamenye ngai mutumba. Ako tutamenye. Mhm. Mm Halo? Eba vuga duka kwijamura kumva. Tamakuru mutamenye. Mhm. Mm Na makuru y'ibitungwa biturembeje bikonone bimirimo. Mhm. ariko eh, ndakumva ariko hari itegeko ryagiye mu ngiro itariki zine z'ukwezi kw'icumi yuko atabitungwa bikire kuri iyo kujya kurisha hanze teye eh, n'iwacu ntibigeze babikurikiza n'umunsi n'umwe eh. uko umukuru w'umutungo yaje gukoresha inama hama amaze gukoresha inama akavuga yuko itegeko ribaye itegeko hmm. ariko rero burya yaciye bagira ngo nibaragire hmm. ngo mugabo ngo baragira iwabo ngo ariko mu bitara bya leta ngo ntibaragira mm, baragira iwabo honyine hanyuma rero burya mu bitara bya leta aho barabyubahiriza ariko kweri mm. ubu baguma nyine batwononera nyine ino nta tegeko na ritoyi bigeze bakurikiza ni kuvuga ko ibitungwa byabandanye bituruswa ukuri kwamye haro e, ni iryo tegeko ntiryakurikijwe nka ikarusi ryo kugumiza ibitungwa mu mpongore rero Mm. Mm. ni iki kimusabaye inoke ndabumva neza ni iki kimusaba kugira ngo ntimuhandanye mubonesherezwa imirima yanyu ni kimusaba kugira ngo ntimuhandanye eh, ibyo bitungwa ntibandanye tubona eh? aha enoke kumbura yamaze gupfa ah. ni iki kiwusaba enoke icyo twasaba mhm twasaba mhm mhm enoke kumbure yamaze gushikira biro yuko itegeko ry'ukononera ry'ukororera mu mpongore ritariko yakurikiza mu ntara ya ca ya Karusi undi munywanyaro wi mwiriwe neza Aro? Oh. Ninda twakuye? Wewe ni kwa. Inde? Ninde? Ndi kumwe Merkiyade. Merkiyade? Eh. Utwakuriye Merkiyade? Ndi ngoma kumutunda ndi nda kumutunda ngoma Gitanga. Gitanga ni mu ntara ya Gitanga. Igitanga ni mu ntara ya hehe? Rutana. Aha. Kazo rero duha makuru yabaye ngaye Gitanga. Icyo nashaka kuvuga. Mhm. Nashaka kubaza ikintu cya cyakurikije cya nyamuzima cya ekigitwe twese. Igiki? Eh, washaka kubaza aha chumbiro chiyo. Halo? Uwe aronda kwa emwiri we aronda kwaye mwiriwe eh ndabaramukije natwe turakuramukije namahoro eh namahoro cyane niriyo nkuru Samuel mkiko mago? E, eh, Samuel ni sawa E, ni sawa munwanya ko makomeye cyane ga kwisanganira asha wenda kwemera gose Ego. uno musi ntiwagiye gusenga Samuel yo jewe eh jewe kwere byangoye sinagiye eh ego mm echo mengana kubonye ufise bibiliya vuye gusenga <laughs> wabonye eh nako ndacha yo mu karere ndakubona ufise bibiliya <laughs> ino nyere mu kigomago eh iyo nyere mu kigomago <laughs> eh Bwandira teri nkuru. Eh, kazi rero duha makuru samwe. Ego, amakuru ya mbere na mbere mpera ko. Mhm. nayajanye iyo radio y'iwanyu isanganiro no kuri ngaho no birazora cikagurika ntukunda kuza turayumva neza mm, ngamu kigomagoma ego ni mukuru abare ukuntu umuhinga w'ivyuma azara hinyanyura ivyuma arabe ukuntu twoza zano kuri mm-hmm, ngamu uhinga bw'ivyuma no mwanya ndikunda kurana no mu akomeye cyane itwa nduwayo kumbura icyo kibazo yacumvise na cyane cyane uwo yigiye kwa Obama nta kimunanira no kuri eh muri Etazi ni kwa Trump eh, na cyane cyane mm-hmm. yego hanyuma y'amakuru ngomba kuvuga namwe ajyanye na bya biharo bijyanye na angeri ko wumva angeri baguma bazaraduhereza ntishoboka ko uzabona bazanye nk'imodoka imwe ugasanga imodoka imwe nayo ntidukwiye mm. ugasanga umuntu yaziga nk'ubufuko nka butatu ugasanga bamuha agafuko kamwe nk'ubu nacyo kaba kakimumariye mm-hmm. ni ukuvuga rero icyo nasaba ntibagwiza angeri tuyironke ku bwinshi kandi urabona n'iki kirere mbere kiranaduhanze n'imvura ubu yikase mm. ni barabere yange baba barayiduhereza hakiri kare tube turicara kugira umwanya n'umwanya imvura iguweshe dutera niko umenga igihe cyo gutera samwe kiriko kirarengerana ubwo hmm? none seho aho nyene namangoma semerera ni ukuri ngaho kizacatujanye kwera igihe cyo gutera hmm, ku munsi wa mbere wari wambwiye yuko haza nkeyi ubu naho muri ino ndwi yagira aboneka gute aha samuel mu kigomagoma amaze kuva ku murongo undi munywanyi aro aro mwiriwe neza eh, mwiriwe cyane jamani eh namahoro Mahoro, John nitwa Ndiyokubwayo. Ndiyokubwayo nde? Muri komine Musonga, ntara ya Rutana. Mm, ugavuze ko ari Ndiyokubwayo nde? Ndasi. Mm, kaze utubwiye amakuru ngaho Musonga atiriyo Ndasi. Muri makakwe. Mm. Yego bakuvuga ku bijyanye n'iyambe ry'uruzuba ubu wacu kwera rya twikindi. Mm, uruzuba ruguma gwaka ku bwishi yo Basha, uruzuba kwera ni bwishi. Mm. Rikora mara hapo kwezi kwaka. Mm, akavura mm, ni mweruse ukaronka yonye akavura ni gaherutse kugwa musongati Owe wati niligo ingiye mu ndimo mbere Owe wo bagende warira kabisa ni musongati yose changini ni komine zimwe zimwe yende kudaraba ni ka yose kwele. mm waho herereye ohereye muri commune yaye yende muri commune musongati ni munara ntara ya Rutana umusumba ni makako mm ayi musongati eh kindi nacho mm -hmm. ikindi nacyo iyi sanganiro kubera kuko turayumvira yumvikana neza kuva ryari eh haraciye iminsi twafata nk'amezi nk'abiri dufata itumva neza kubera umura mukabihinyanyura mhm hari yanye wa mu engineer turi kumwe mu hinga bw'ivyuma aguma yandika aguma yandika telefone atubwira ko itariki urumvikana kuburezo eh, kuberako uraje kuno dukunda radio isanganiro mhm uramukabihinyanyura ikindi kandi no kongera ko mhm aliho umunywanyi ya telefone yari muri komine gitanga ntari yarukana nyene mm reka aravuga ku bijyanye n'ikinyamugigima hari ikinyamugigima cyavuze keri isaha icyenda n'iminota mirongo ine z'ijoro mm. aduteye ubwoba cyane kimwe y'ibijumba cya sa mhm. saa cyenda y'ijoro kweri sinabwo mbyuke kabisa uno munsi nabwo nazindutse ntacyo numvise reka nawe utaburadzuka cyanyiganyije gose ku buryo wategeka kubyuka mm, nduwayo iyo nyamugigima bavuze saa cyenda wayumvise <laughs> eh, ngo nawe ikindi kandi nokongera ko jamari mhm ajya iyo ikiganiro kirangiye uzadondagura abantu ba telefone biratunezera rwose ubikomeza mutama mhm natwe ega eh, turi ngaho kubwanyu kugira tuze turaba eh, twe turabakozi banyu ntabandi dukore atari mwebwe wewe irazira rwose tugomba kwari kumukoresha ikiganiro cyagukunda cyane cyamahari mhm nanje ndabakunda gose ndi ngaho komira komira komera mutama eh sawa sawa mutama ugize neza Sawa sawa ijoro ryiza ngaho eh, kurisangana Ijoro ryiza ndamukiriza nabo si muri kumuti ndabatahije mwese buraje kabisa burashika cyane mhm. undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro Eh ni niyo nkuru samwe yagase ku murongo ama interact yahera. Eh samwe uzozo urashira agakarata gakwiye kugira ngo uzozo urampa amakuru nyene wisanzuye. Ego na cyane cyane no kurabwo nasamaye kana hashya igihombi cyose gikwiye. Ehe. Mhm. Ego hanyuma nako ndavuga ibintu bijanye n'iyangere no kuraho kuno doheza angere nyene mu buryo bukwiye. Mhm. kubera abaza duheze isaha isaha usanga na twebwe itumare kubera n'igihe cyo guterura na cyaro kigomba kirengana yego mm. imikino nganjye kuri ikibazo kijyanye n'ibi byo kwahirira impene mu mpongori ariko hari ikibazo nari nakubagije samwe kuwa mbere wari wambwiye yuko ubu eh, angeri yaboneka ari nkeya cyane ubuhonye muri none byagenze gute mwarayirose ku rugero rushimishije cyane n'ubuhonye mu nka nkenge yego n'ubu nicyo nagomba ngaruke ko mm. narameze nk'ubyibagira gatoya mhm. ni ukuvuga iyo hangeri rero bayizanye bashobora kuzana nk'imodoka imwe urumva uzanye imodoka imwe mu gihumbi cy'abantu cyangwa mu bihumbi nka bibiri mm. umwenga nta nicyo yoba imariye abanyagihugu none eh, abaserukira igisata cy'uburimyi hiyonye babaca bababwira gute twebwe jewe ntacyo mbona batubwira kuko nta nicyo mbona babivuga kuko iyo baba babibona aho baba baduserukira imbere bakayihangire tugaca tuyironka igwiri mm. yego mm-hmm. ikindi nacyo iki eh, ntacyo bamvuye n'ikijyanye no kwahirira imere mu mpongore mm. ni ukuri rero ndabona iwacu kweri kiraduhanze ntarijya n'izuba ryamaze kwaka n'ubwatsi twahora twahera bwamaze kuma mm. ni ukuri ngaha turahanzwe kweri ahubwo leta yari ikwiye kuraba ukuntu yotugirira ikigongwe nyine umuntu agasaba kuza araragira n'ahandi kweri turabona ko ari hatanye ubu none ibitungwa iyo biri ko birabira muca mu gute nimwe tuzaturaga iracu ahendagizanye tuzihereza imitoto nawe urazi imitoto nayo itera inzoka mm. ego mhm. ndagushimira kandi urumva imitoto si igifungugwa cy'impene n'ukuri nta mwenye nawe bikunda kugoragorana mhm. ego ndagushimire cyane samwe ego aha samuel yamaze kuva ku murongo ariko inkuru yari yamaze kuzidushikiriza undi munywanyi ku murongo aro aro aro munywanyi Aro? ani kwisanganiro. Eh washitse aha ni kwisanganiro inama isumba ingimba. Ninda twakuye. Yitwa Cyprien bandi muri eh, Cypriano uri twakuri he? Kana yajanye ni Agara neza Cypriano ntiko turumvikana twakuri he? Aro? Oui, je ndakumva gatanu kuri gatanu. Twakuri he Cypriano? Nokuvuga hano ari ko musaza. Banza tubwira twakuri banza witonde utekane. kurubanza rero ntituriko turumvikana neza sipiriyano uhagarara neza ukatubwira aho uri hanyuma ukadushikiriza amakuru yawe utekanye rero sentare hariho sipiriyano agenze ntabwo turi ko turumvikana hagarara ahantu telefone ifata neza hanyuma rero iki kintu musa ukikita gasi n'ahandi turabona ku bw'ibyo kuri yakubahwa muri makete ubutumire kuri akarita y'intango icyo biraho cyane gusa mhm, none mu butungane nabo bababwiye gute birakuko bisi ariko usanga hari umuntu ubana aho nikora gukurana n'umuntu afite amafaranga ugatita ntacyo ntabwo gikora nuko yo mhm. icyo kibazo none muragishikirije abajeje intwaro Cypriano akabiko ari mu byo ku masaha angira ku kabanyagihugu barafite amakuru menshi kwa bovuga ariko bigakora ku kuma ya bituje mm. kamere ko mu kiringo gushaka ikindi gitangiro kikabona ubusanzwe ndagushimire cyane Cypriano Aro Winda kumva mbe watwa kuri hehe Iri mabayi Ah imabayi Mhm ndagushimire cyane Aha yamaze kuva ku murongo Cypriano twakira undi munywanyi Aro Aro Undi munywanyi ku murongo Oui, allo. Allo. Oui, ni me. Eh, sangwa ikaze ngani kuri radio isanganiro inama isumba ingimba. Yego ni byiza cyane. uh -huh, twakuye. De Bardo mu cyankozo komine igamba intara e, umutumba eh, ho muri kabiri. Mm, nga muri ikigamba mu cyankozo. Yego eh, kiba yezo ikibazo kitubangame ni cyamasabune. Mm. No bisabune ntisiramanuka Eduardo. Oya, nitwa Evaldo se Eduardo. Ah, okay, nje ndakuyibuka Eduardo. Eh. no kuwa mbere wari wampamagaye yego mhm, wari wambwiye nyine ko mufite ikibazo cy'amasabune name ibeyi nyine yayishara amajana indwi amajana atanu amajana atandatu aha mm. rero mba eme ufite amajana ufite igihumbi waragura zibiri uca ugura imwe mm. mhm. evardo yamaze gupfa ku murongo yereka tubwira ubukene bw'amasabune yari yamucankuzo twakira undi munywanyi ku murongo aro uyalo yewe no Yewe. gabanya uka radio gabanya uka radio wa kera. yego eh ucu utubwira uri nawo twakuri nyelize ni sawa elize yego ivume mkiye yabigi kinyinya yego aha ngudwa makuru yewa ngamu kinyinya Jean Claude Shimirimana tamenye hanyuma kwa za dufise Hmm. barigeze ya hanu, isoko Hmm. ahantu hitwa ku ntanga kuva kuri diseti none aho hantu barisha n'amahera ku rugo ku rugo iyo mm. hagomba kudatora isoko aho hantu barahaharura no guhaharura mbega mm. ubu tubona umengo hagomba kurangura ibindi migambi kuko tubona hari umuntu ariko araharimisha agomba kuhakoresha mm, aho hantu n'indi yari yabahaye erize yari musanteri nyere wa komine Kinyinya no ico kibanza ari yabahaye gisanzwe cegukira mu leta canke ara cari kibanza c'umuntu Yindi baza cyari kibanza nyine leta yaguze ndibaza mm uribaza mugabo nturi ntubizi neza aha Elise yamaze kuva ku murongo uwundi munywanyi Aro? Alo munywanyi. Alo. Oui, mwiriwe neza. Alo. Oui, alo. Alo, huko bisanzwe mwavugana na na Jambo Sikonga mu ntarama ka makomine kayogoro. Mm, kaze Bosco dwa makuru yonga mu kayogoro. Ah, makuru umutekano ni sawa. Mm. Yego nakonda kuvuga ku bintu bya ngeri ubu ye n'imitende iraboneka. Mm. Mhm. ikibazo e, dufise mm, mm. ubu ni iceke cy'amasabune n'amavuta urebye byabaye akananira abahinga ntibiramanuka igiciro reka ahubwo ateraduga ubu byifashe gute ateraduga ngo kubera igitoro ni ukuvuga ibintu bya pirimusi byose bya amusiteri byose byaduze kweri ubu nk'ikiyeri kikugwa ngahe ikiyeri icupa ry'ikiyeri cyangwa irya amusiteri barigura angahe ko uvuze ko byaduze ni ukuvuga ikiyeri ngaha kigura ibihumbi bibiri hmm. amusiteri ni bibiri n'atanu mhm. ahantu aho hose cyangwa ni kuri burya bubare usanga bukomeye bunwerera ko abantu bakomakomeye babategetse ni ukuvuga n'aho hose bakubwira ko za Kenya inzoga ni kubera ngo ni kubera ibitoro ubajije umugabo hmm, ufise ibyo bibiri ntushobora kuburaho uno kayeri oya nawe ni bibiri nibe nimenyekana mm. ego ni mu gihe ya ibeyi isanzwe izwi n'amategeko yashinzwe na burarudi hamwe na leta izwi ni igiki mwosaba kugira ngo mubandanye murongo ibyo binyobwa bya burarudi ku giciro kizwi aya bishoboka aho urumva ibeyi yari imenyekana mm. cyari igihumbi n'amajana atandatu cyangwa igihumbi n'atanu yego mm. byari bishoboka bumva tabyobora igitorokika boneka kugira ngo tuze turoroherwa na twebwe kuko ibintu bizimvye cumenga na twebwe turababara abasumyi mugabo mm. ego ndagushimiye cyane jean bosco komera komera ngaho kuri radiyo isange ka akandi kantu norenzako mm. hari igihe ikunda gucikagurika ukumva harimo ibintu bisuma gusa mm. mhm. ivyo vyose nabwiye ko uno munsi ndiko ndakorana n'umu engineer akomeye cyane kabisa byose agenda vyandika mu turere iradio itari kirumvikana twakira undi munywanyi ku murongo yewe ka, kaze Hello? Alo alo. Alo. Ni sawa? Ni sawa ni sawa. Eh ninda twakuye? Mugisha Pascal no sundi no. Mutwakuriye Pasika. irabiro irabiro mbe n'amaja hehe da irabiro ni hehe kuiko minya mutumba ah mutumba ikarusi eh mhm ingore uduha makuru tutamenye ngaho irabiro nakuvuga amakuru mutamenye mhm twe turafise gihuza itega Nyabikere na moyinga mhm nakuvuga ico kiraro kiri muri Nyakigezi mhm bakibomaguye mugabo cyo cyasenyaguwe n'imvura mugabo bari batubye ngo bagomba bagikore n'abandi bikoresho biba babizanye mm. kugeza n'uno munsi nta kimwe barakura mm. iyo twasaba ko leta yo dukora icyo kiraro kugira ngo tugiranire imigenderanire ya nyabice na gitega na muyinga mm. kuko nk'ubu nta kimwe turiko turakora nta muntu ashobora kurengana turinda guhingura ikaru tubwiye tuje nko mu nyabikere mhm. none abajejwe intwaro ngaho onye ico kibazo bakivuga kwiki ni ukuvuga ibikoresho byose bari babizanye imisenyi n'amabuye bari babizanye n'igabye mugabo ibikorwa ntibabibandanije mm, bababwira ngo ni kubera iki bitabandanije eh, nta na kimwe twumva batubwira kubera icyo turacyatekereza turarindira icyaba n'igihugu cy'intwaro yitubwira mm, ngo kumbure nk'ubu nk'umukuru w'umutumba umwegereye cyangwa chef de zone ushobora gusanga hariho nk'izindi mpamvu ugasanga nk'isima ntiraboneka cyangwa amaferabeto kugira ngo bashobore kubaka icyo kiraro batubandanye turindire ko dusenyenge gace turindire mm. ikindi naco mhm. twe tubona ko ikindi kintu ikintu kiduhanze mbere kwanza ni ni wundi twe niko tubibona mm. ni giki kibahanze pasika aha kumbure pascal twinite turamuheranya za kutu Halo oui allo oui muvugana na ndwayo juvinal avuka muri kamine ya Soro ni sawa juvinal eh ni ya muri Brem ah mu ya Soro ni sawa Acha ni yamure kweri turashimira Imana witeka. Mm kazi duha makuru yabaye ngamu ryasoro tutamenye. Yego nagomba kuvuga. Mm. Acha nagomba nshikirize na nukuri ndashimiye musantere wo muri commune ryasoro. Mhm. Mm Aritanga nagerageza uko ashoboye uko bishoboka byose. Mm. Nukuri ndabye akabarabara yakagize neza prema kandi yakoze imana imuhezagire kweri yatugarukiye. Akabarabara kawe. ibarabara ryo muri komine rya soro dufate iri barabara dufate ibarabara ry'iwacu riva inyangwa rija mu rya soro hose mm. ni ukuri yagerageje je ndabibona yagerageje yitanze uko ashoboye ni ukuri imana imuherezagire kwanza ashe twebwe abanyagihugu twamuteye ni ukuri ibyo twamuteye ariko arabikora byemwe iryo barabara none musitaneri niyo aza kurikora wenyine cyangwa n'afashanya ah. n'abakuru b'umutumba na mwebwe abenegihugu ah. arararika nawe nyine arakora arafata isuka agakora akajya mu ibarabara yego mm. vurema ashobora kuhagira ntumenya ko yize amashuri vurema ukagira ngo arakora ajya mu bandi ntiwona bimenya ari mu banyagihugu mm. yego vrema utiriwe mufise umurongozi abitayeho mu guteza imbere ibikorwa by'iterambere yego vrema ikindi nacyo noshikiriza mm. noshikiriza iri barabara riduga ku musaga mm -hmm. ni ukuri bagerageze ni ukuri mparuye ntibafungwe n'ibarabara rya ruguru bapfumba bakinjira mu gisagara cya bujumbura keza nukuri ukuri mparuye uri kuraraba uri kuramanuka ukazana utuntu twawe ukatumena hajya mu harya barabara biracisona ariko ariko jivenali ibikorwa byo gusanura rijya barabara muri uno mwanya birabandanya byamaze gutangura ego mu birabandanya mugabo urumva turiko ko turaraba mm. urabona muri iyo ndwi hari igihe byamara nk'imisi nta munsi imodoka igwayo ntiduhite mm. uri kurabibona nawe warabibonye warabiraye mm, ariko haraciye iminsi iyo modoka iguyeyo ibikorwa byo gusanura rijya barabara ntibyari bitangura none mparuye uri kuraraba dufate nka bijya binogo biriho uzanye utuntu twawe mu utumanuka dukwiye hariya dufate mata na rutovu hose ukaza kutumena ngaho uri kuraraba mm. nibaduhe dufate ego nifata kibanza vrema nibafate bashiremwo bafume bashiramo agapave baserega naho kuri kiraro kizoguma gisambuka mugabo urumva hari igihe cyosambuka kajya kabarabara kagume gahita byose ahita eh, ubu nyine icyo bari ko barakora n'ubundi hajya ko batanga ibikorwa bazoruhuka barangije ibisosure ku burengano uko ryahora none uri kuraraba dufate hajya imbere ya meri hajya turihira meri hmm. umanutse uri kuraraba tukamenaho ibintu meri kandi tubona kari katurihisha n'amahera n'amakori turiha hmm. Birema amakori uyarishe arasubira akakugaruka ko mu iterambere ry'igihugu. Agaruka atugaruka ko wamenye. Eh. Erega wamenye ibyawe bugashika byasanzaye erega umutaye wose uragenda. Mhm. Kumburengera. None we kubwabona ikibere ari cyahe. Bikintu nobona no tofate mparuye nibagashiremo amabuye ibaraba amabuye n'ayandi mabarabara barayakora baracamo amabuye kandi imodoka nyinshi yacu mhm, ndagushimiye cyane jivinari ikindi na tuno kikiri mhm, jivinari utuyinite duce tumuherana tuba twumvirize bino bihanishije dudu mbwira uko bagura amayinite na eko kashi ntabyuzi byonda akanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha ushyiramo igiheruro ukabanga hamuhitemo gatatu ibi ni biki ndayaguze none mbona bampaye ibice bitandatu byose by'amafaranga muri eko kashi yanjye eh. ibice bitandatu byose yego mm. uti rero eko kashi yoba yasubiye kuduza bonisi itanga uguze amayinite na eko kashi nibyo mbona mm. kuko icyo nibuka twahora turonka ibice bine ku ijana uko tuguze amayinite na eko kashi yo aho rero ndabaye umutunzi niba uko nguze amayinite na eko kashi ariko bazompa ibice bitandatu byose by'amafaranga muri eko kashi asha hazogeraho nza ndisuma muri ayo baguma bampa emu eko kashi ntiyari bwaze ngo dutunge tubona nuko rero inyuma yo gukurikirana ivyo bihanishijwe tubandanye n'ikiganiro cacu ndamenyeshe ko abaduhamagara muhamagara kuri 76 ubusa 83 amajana 933 mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo na gatatu twakira undi munywanyi ku murongo aro aro hello ndagwaye mwiriwe ni sawa ni sawa eh nanje ni sawa kabisa urumva komeze neza cyane je nitwa nizigimana tegeko nizigimana Yego ku mutumba wa Ruharo komine Nyabitsinda Nizigimana bi muhati ntara Nizigimana bieko ego bieko Mm Ah mu muhazi ni sawa Ni sawa ni sawa kwitwa shima Mhm mm kazi rero wa makuru nga mu muhazi njye ngomba gushimira abakesha intwaro n'abakesha umutekano hmm. kuba batiyumviriye ko bakura akagoma kaho ngo ufite inoti ko papiye ko bayakira hmm. ntabashima rero kuba barabihinduye bakaca babwira ati abantu bari bw'umuka bakaca bafunga hmm. eee eh, ndabishima cyane rwose kuri bagize neza ubu ufite inoti nayo iba ijya y'ijana yaheze ifise inimero ziboneka barayakira yego eh, barayakira kweri wase kuyakira asha sinzi yego mm. ni igiki none woshikiriza abarongoye radiyo isanganiro bafashije kugira ngo bishoboke izo noti zibandaye zakirwa ko ico kibazo ndibuka ko mwagishikirije muri kino kiganiro yego ndabashimiye cyane ndashimira radiyo isanganiro kuba nako kuwa ngo no uno munsi nta telefone nk'uko nyine nta mm, kwakiriye Eko, yego nitapiyeko cyo kubutumwa haro <laughs> eh kandi rero mhm akeje n'umuntu bitwa barutwa abamuharo nyetwana yaranyumvise yavuze ngo imbere yaryohewe mm, mhm. uramubwira nazo za telefone nawe azatubwira uti isanganiro ni Eko. yabose Na yego mhm. ndagushimire cyane vyeko komera komera rero icyo kiza sawa sawa jatwese uturamukirize turamukirize namwe muri kumwe ngamumwazi. komera komera mhm mm tezi turondere icyoteza imbere uburundi bwacu tubusanasanisha ibikorwa umunyamahanga yashobora kutwubakira n'akarengo ubuntu burihabwa ibigira inama kanatsinda bigira imana barondere tezi turondere icyoteza imbere ntagira ubu ubuntu burihabwa ibigira inama kanatsinda bigira imana barundi twese turondera icyoteza imbere uburundi bwacu tubusanasanisha ibikorwa mu yashobora kutubakira aha ubuntu burihabwa kabisa undi munywanyi ku murongo aro yewe baridongarutse Ee eh, Eduardo yego ashobora mubajije aha Rero urabona ikibazo cy'amasabune cyagoranye kandi niyo ubajije bakubwira yuko mu bizimbye none bazirankura gutyo mm. yego mm-hmm. icyo rero musaba ni igiki Eduardo gusaba ko ibiciro byagabanuka umuntu wese akaronka agasabune kazimbutse kuko wari uzi ko z'ibiri igihumbi ugura imwe mm. kandi iyo Eduardo inkuru yari yamaze kuyitanga undi munywanyi aro Aro Yewe yewe Mwiriwe Mwiriwe mwiriwe na mahoro Ego ni Claudia Sanganiro Ah shinami sombi ngimba washitse Ego ndafite kibazo Eh eh Ndumuno mu ntara ya muhinga muri komine gashoho muri zone nyagatovu Umuntu yitwande ku mutumba bunyarukiga mm, akazina kanyu n'indi nshimye kuvuga izina mhm. ni ukuvuga ndafite ikibazo cy'ukungene ejo bundi twakoze ikibazo cy'ubwarimu bw'indimo mhm. bajya bitwa abamonitere agirikore ku mutumba mm. twagikoze turi umunani mhm. ariko twagize dusa tubona ikete ry'akazi mm. ryaserukiye kwa rosa amanota mirongo ibiri mm yabaye uw'indwi mu baraba umunani twakoze mm. nagira mutubarize mu bushyikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ko icyo baba barifunze kugira ngo abe ari we ataronka ikete ry'akazi n'uwabaye uwa mbere yabo muri abo munani barondera mu bangahe bahabwa akazi yego muri abo munani twese twakoze bari bakeneye mu bangahe bo guhabwa akazi muri abo munani mwakoze ikibazo abategerezwa guhabwa akazi bari bangahe yarumwe gusa yabaye uwa mbere yarose amanota ashimishije mm, bake bafata rero uw'indwi aba ariyo ahabwa akazi ariko uw'indwi niwe yati yaronye ikete ry'akazi uwa mbere gushyika kuwa gatandatu ntibarose hateza kuronka akazi wabaye uwa mbere mm, niwe mubibaza ko byaba byavuye guki kugira ngo uwo w'indwi aba ariyo ahabwa akazi aba mbere bikanga. ni kenshi kandi nyine nashatse kuvuga nk'ituma ntahisemo no kuvuga n'izina ry'iwanje mugabo ndibaza na wewe nk'umuntu yakoze ikibazo antuka urazi icyo byaba byaravuye ko ngira ukitubwira none ko naje mu bakoze ikibazo narimwo hatogu eh. windwi gute n'uwabaye uwa mbere eh, naje n'icyo kibazo ndakubaza wowe wari mu bakoze ikibazo byagenze gute eh? byagenze gute nyine kugira atogwe uwindwi mu gihe hari uwa mbere n'uwa kabiri wa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu wa gatandatu ni je nshaka kumenya kuko urumva mwene aya makuru nicyo gihabereye kugira ngo tujye turavuga ibyabaye twe tudasobanukirwa none mwarituye abajejwe igisata cy'uburimyi muri komine mbere yuko mushika mu ntara murashikiriza iyo ngorane habaye turacyabaza igituma byagenze gutyo kuko ntituramenya umuco neza kugira ngo bigende gutyo eh, rimwe na rimwe muze murabanza kubaza kuko ku iradiyo akenshi si hatorirwa inyishu nk'icyo mwari kubanza kugishikiriza mu bajeje intwaro haba na musitanteri cyangwa abandi bantu mukavuga mukerekana amakenga nyine mufise eh. Eh, ndagushimire cyane mugabo uragize neza nawe utashimye kwivuga izina yego mhm. ubundi munywanyi aro eh radio mutama eh mahoro suru kabanya radio ikyatume namatwe ndabomba yebo eh, ni sawa ninde amuganya na Desire Kabuye Ah ni sawa Desire amahoro uke uduhamagara uri he Ah ndi muri gisuru Kabuye ngiye ku mutumba wa Kabuye iyo mu ruyigi ntara ya ruyigi mm hasha izuba kubera riratwishe mm, akavura ntikabugwaho iyo mu ruyigi aha muri komine gisuru kubera nta mvura iri muheruka imvura ajyanye ukwezi kuraheze kuko n'ibyatsi byamaze gutangura kuma bari bateye ibiharage n'amababi yahungurutse mm. usanga ari uduti byapfuye bifite amababi atatu mm, ariko muri ino minsi imaze iminsi ni mu ntara ya ngozi hoho imvura iragwa hiyonye ni mu makumine yose asha inoko iri mu gisuru nta mvura iriyo haracari muci none nk'ubu abari bamaze kurima ibiterwa bari bamaze gutera byifashe gute asha byifashe nabi nyene ibigori aho bashyiramo umuriro saa sita byokwaka si heza asha mukomeze kwihangana ku kumusenga cyane kumbure imana izobibuka ibaha akavura nk'ahandi yego namwege no kudufasha eh sawa urakoze oh eh undi munywanyi aro yego aro eh ndagwaye mwiriwe mwiriwe ni imana ninde haragira imana mu bitana haragira imana nde yazi ni sawa arisha Filigias. Ah, Filigias. Ego. Mhm. Mm murutana rutana amaja hehe utwakwiye uri muri rutana muri komini yawe komine mhm. kaze rero duha amakuru yabo ngaha mu rutana mhm. firije asaca yagenda atatubwiye amakuru yo murutana kumbure rutana kumbura araza kugaruka n'utuyiniti tuba tumuheranye undi munywanyi aro undi munywanyi nawe nyine ntibikunze ko tumwakira ariko undi yamaze gushika ku murongo ni wa muntu wo mu gace asubiye ku murongo eh. yego nashaka abo mu bushikiranganzi bw'ubumenyi n'ubworozi hmm. barabe tumenye ikintu baba barifunze kugira ngo muri abo batandatu bose warose amanota meza wa mbere akabura hmm. hanyuma hakarongo uw'indwi none wewe ubwo ikibazo nicyo bacara kunaniye ushaka kubeshyira uwo muntu ko iyo barabarenganije ntusanga icyo kibazo mwakoze cyakunaniye ugashaka kubicisha ku iradiyo reka ndabibaza kuko ubwo na ruwa mbere ubu niwe wari uwa mbere eh. ah, niwe wari uwa mbere urafise uburenganzira bwo kwitura n'ubutungane ukavuga ko warenganijwe bakakurenganura mm. Eh, aho ni mwana kugira uko kwiradiyo atari bacigwa imanza nkuba ariko bashikanye ivyo vyemezo mufise ukabishikana mu butungane hanyuma eh. bakagira icyo bagufashije urumva ko warenganijwe wabaye wa mbere hakaza guhabwa akazi umuntu w'indwi yego eh urumva nk'ubu urashobora no gucubishikiriza naho hobe cyo kitura inzego zicije ubutungane bakakurenganura yego eh akoze cyane mm sawa ugira ijoro mbe eh, wavuze ko ibyo byabereye amajyahehe ibyo by'uko bahaye akazi umuntu w'indwi mu bantu batanda mu bantu umunani bari bakoze ikibazo byabereye he ibyo byabereye bunyaruki ni umutumba wa bunyarukiga eh. zone nyagatovu komine gashoho mm. mu ntara ya muyinga mhm, ndagushimire cyane kumburengira ngo nabura amatari yabyumvise ashobora kuzogira icyo yego Mm-hmm. mugira ijoro ryiza ngahe muyinga yego na mwebwe yego abakunzi b'umugwi wa olympique star hamwe na atletico new oil yego mm-hmm. mm. Ikiganiro ni ahiwanyu havugwa maki. Undi munywanyi yamaze gushika ku murongo ndaguhaye mwiriwe. Namahoro. Namahoro namahoro meze neza. Ukuri turakomeye. Eh kumenga wamaze gushika mu saso wa mutamba. Eko, eh. nirengetse nako nobiza karadiyo. Eh nca ndavyumva ko wari wamaze gushika mu busaso kabisa umenga mm. nakabeho waho herereye ni keshi. Jewe ndi muri Rutana. Eh muri Rutana majahe. Neza neza komine ni Bukemba. Akazina nako ninde? nagira mvuge ikintu mutamenye mwitwa gute wibanza mwidondore eh, gabanya akaradiyo kawe rero gabanya akaradiyo kawe eh, gabanya ko andi dushobora kumvikana banza ugabanya iyo radiyo n'ubu nturayigabanya hmm. eh, ubu ni sawa rero hama nagomba mvuge kweri twebwe iwacu mu rukino agasoro karaduhanze yesanye uri ndakumva cyane wakera bandanye ushikiriza ikimbiro cyawe. Agasoro kwere karaduhanze abakiriye barabatoroye ku muturu tutwara umuntu umwe. Mm. Hanyuma ariko surugabanye radio yawe nitiko Mhm. Nta radio kwere hari. Mhm. bandanya rero ni sawa hanyuma nkaca nsaba uyu mutama wacu umuramatari hanyuma hari abahungu batwiruka inyuma ku mamoto twosaba yuko twosaba yuko kubera iyo yobabwira ati bakaza kukwiruka abahungu ni bandi bishatse kuvuga abahungu bitwa ba gatongo aba hari ni nibo batwiruka ko Nabajeje umutekano abo bajejwe iki abahungu nyene nabajeje umutekano bari muri ya migwi jejwe gucungira umutekano ahubwo no vuga ati ni nk'abasuma ni nk'uko nawe ushobora gutwara n'imoto mm. ntushobora kumenya naho yironderera none bajeje iki muri rusangi kugira abazi barafata abantu ni ukuvuga ko babagiye ati none mugwe mu gihe akubwira ati yuko jewe natumwe na baramatari wiha buramatari ko wowe ubu nyine ntuzosubira kuba nawe no mu gihugu umunywanyi mm-hmm. mm-hmm. w'ibukemba yari yamaze gushikiriza icyumviro cyabo cy'uko bafite ikibazo cy'ibitoro ngo hamwe n'abantu babiruka inyuma kuri izo ku moto zabo natatubwiye neza abo bantu aba ari bo twakira undi munywanyi ku murongo aro mm-hmm. enjeniyeri nduwayo yaranyeretse ko atayindi telefone irinjira Hier encore, je méditais au bord du lac. Et je vis le vent souffler sur ma Sans ikiganiro ni ahiwanyu havugwa maki eh, turabandanya tubakira ku mirongo yacu ya telefone mudushikiriza amakuru yaberenga iwanyu tutamenye undi munywanyi yamaze gushika ku murongo ndagwaye mwiriwe ndagize mwiriwe namahoro namahoro mm ndatwakuye uh, eh, ni butoyi tuma bwana eh, toma ni sawa eh na mahoro uno munsi wari wabuze umurongo Tom oya niho ngitangura kene buri umurongo kandi uzirikana ndi wa ah wenda kwemera gose <laughs> cyangwa ibyo twatanguranye n'iyi radiyo iki kiganiro kigitangura nimba uzi umwaka cyatanguriye mm, mugikorana n'umuhisi Desire niyo ndiko eh bajye twakoranye cyane mm, nawe dasima kado basigari hariya mu bwongereza muri radiyo BBC nibirambira hanyuma rero mhm, mbe usubira wibisa aho uherereye Tom genda nyabitsinda ku mutima w'ikirungu mu ntara ya ruyigi mm. hanyuma rero kuri jya nagomba ndemeshe uyu mwene data desire wo mu gisuru yahoze aba ngaha nyine muri komine nyabitsinda narema imvura biraboneka ko ya jibirema nijoro twarose imvura ikwiye kandi n'ubu karimo karagwa n'ubutumwa turavugana mm. rero kabisa ni ikintu twagomba tuvuga yuko ngaha ah, imana yatwibutse kabisa mugabo na twebwe imirima yari igeze kure kabisa ibindi byari byaraguye mu kuzimu birapfa nyine birapfa mm, usanga eh, ngaho igisura itarashika herenga iwanyu birashoboka mugabo nabo nyine n'ibihangane ikirere gisa neza bazoronka mm. hamayo mukomere kuri radiyo sanganiro mwirambire eh sawa sawa uragize neza toma sawa sawa eh, ndamukiriza muri kumwe mwese muri kumwe mwese ko ndababwire ko ndabatahije ego cyane urakoze kubatasha ndababarira eh sawa sawa aro aro aro mwiriwe mwiriwe ashe niwe nari ndindiriye kabisa nari navuze ko no munsi ntagenda ntakiri umukenyezi ah, eh, ni nda twakuye irankunda erize irankunda erize eh, ufise akajwi nk'akabakenyezi erize eh. utwakuri hehe ni komine gisuru umutumba rusange mm. yego ingutu w'amakuru yo ngaha mu gisuru asha cyane nohera ko kweri nk'ibintu bijyanye n'isabune mm. isabune kweri asha ya n'ikibazo kweri n'ubu ntiragabanuka igiciro erize oya nta n'iki eh, ikindi nacyo mm-hmm. hari ibyo ndabonye ngaho ibijumbura mm. eh, cyane cyane ngaho kuri hoteli mm-hmm. hariho ushobora kugenda ugiye kurira imodoka mm. hariho abajya abantu baza ngo nyamara bako kaye basaba kugira ngo bayawurire hano ngo utabutse mm. bagaca batanga kugwanira rero mm. bakagutaburira n'ibintu byose ufite bakwakakanura ababirongoye boraba bakata barababwira kweri umukiriya nyine aje akaraba nyine ho yinjira atakajagari Niyajia kumayasi nama proboxe changia alia kumajansi. Alia kumajansi alia, alia ya samuwezi kuprokano. Mariko mm, alia anye Elize alia anye uratabuzi tiki hanyuma wakachulindira ku imodoka iza okurira. Yawe yu wafika hara bache basa nyine ngo payo nyine mm. payo. Ngaha. Mariko mm, Elize na jewe kwa gatanu ndiko ndaduka ingozi naduze muri ajase nyene nta ivyo ntavyo nabonye. aje muri minsi kubera hari n'undi muhungu ko yitwa arikumu n'isakoshi yiwe barayitabuye kubera mm. ego kubera boraba kubera abo bantu ababijeje kubera bakababwira mm-hmm. Elise yamaze gushikiriza icyumviro cy'uwiwe turabandanya tubakira turashizgaje kwakira nk'abantu nka batatu kugira ngo duce tubasezera twakira undi mm. munywanyi aro aro ndindo wayo ngarutse eh ndiwayo nyarutse ugya dumurongo abandi eh ibyo bintu avuze uwo muntu nibyo biba ngaha kuri kotebu eh. Eh, kubera kuri kotebu naragiye hirya y'ibyo ngiye igitega mm. byarashyitse kandi sinzi yuko araba araba ko arabakokayisi sinzi n'impuzu urabyo nawe boyitabura mm, ajya ku majasi nyine aha kuri kotebu aha ku mabisi ah, eh, kubera hari umukobwa yanahaririye bamutwaye ishakoshi yuriye iyindi modokari mm. ikindi nacyo agomba gushyikiriza ikintu cy'isabune eh. none isabuni isabuni ijya bavuze ya korona bari bashinze itegeko kwigurwa amaheri ijana n'itanu mhm. none ubu igeze ku majana atatu n'itanu mm. none ubu mparuye muri ko muraraba none dufate nk'uwashinze itegeko none ubu abanyagihugu basigaye basumbye uwasumbye itegeko cyangwa basigaye bishingira itegeko wawe mm. none kwigurwa amajana atatu n'itanu amajana ane mm. kandi bashinze itegeko y'uko ari ijana n'itanu biva kuki mhm. eh? ibyo ntibibaza jewe wangu ko na jewe eh, mu bagura isabune indi mu bandi yiduze simenye icyo biba byavuye dufate mparuye none abantu badushyikira imbere mm. nkamwege murashaka kubaza ati none ko mwashinze itegeko y'ijana n'itanu iyo sabune yaduze kubera iki yavuye kuki naho yari kuduga umukuru w'igihugu yavuze ati ni ijana n'itanu hari usanga nabo nyine iyo barangura ibyo bazikoramo byaraduze nka side eh, nka side cyangwa n'ibindi bintu bikenerwa mu gukora isabune byaraduze nawe yari kubivuga akavuga ati ya sabune yaduze ati ubu ku majana abiri cyangwa ibya abiri n'itanu mm. yego bararaba neza ku bintu by'isabune virema birarenze amategeko mhm, ndagushimiye cyane kandi n'ibindi nabyo murabe ku bintu by'inzoga ya barawuzi mm. ebana iyi namba ikiyeri gisigaye ari forode ntabyona ariko ibiyeri biraboneka hano iwawe ikiyeri gisigaye kigurwa amahere igihumbi n'umunani igihumbi n'indi aheshyi jawu ibihumbi bibiri aho nkunze kubona bakigurisha igihumbi n'amajana atandatu yeee ino nyine mu gisagara cya bujumbura nta n'umwamugabo turazisorora yeee ukuri n'umuntu namuguriye inzoga dola y'igihumbi igihumbi n'umunani jewe ushutse ubunyere duce ducanira kure ariko wazigurisha igihumbi n'amajana atandatu igihumbi e, n'amajana atanu he igihumbi e, n'amajana atandatu amajana atandatu eh mhm. undi munywanyi aro Mm. maenda kukialisana haya makuu kandi suma muca kwijana na rimwe niwe yumvikana neza muca mumviriza kumuhora wijana na rimwe niwe yumvikana neza Mese meyange ahora bahiyo mukahinyanyura mbere ngabyo byo Mm, sawa murakoze. Go. Mhm. Mm yayahamarira n'amahirwe bihurira great legs my motherland we declare peace over you ubundi munywanyi ku murongo aro mahoro neza murakomeye eh ninda twakuye Imana arora mikumine rango ku mutumba amahoro mm, mm gutubwira makuru yo ngahirango na nagenda babwire kari akababaro kubura kubura kapu akapu hmm. nibwo bahasi bobiraba abajejwe uburimyi n'ubworozi bakaramukomeza guhindukira akapu basi kuko ibyo twarimye kapu hmm. akapu ah, umwavu nturaboneka ngabo mu kayanza aya basi umwavu ntuboneka basi bidufundiye Nuko kugiye cyo gutera ko kiriko kirarenga rora bica zifata gute kugiye cyo gutera umenga kiriko kirarengerana mutararonka umwavu bica bigenda gute umwavu wo gufumbira ibyo twatera abo gufumbira eh. mugo na ejo naraciye ngaho ndiko ndamanuka mvi ngozi nabonye ko mu myonga huzuye ibigori byinshi kandi bimeze neza ibyo ku mutumba ntibimeze neza kubera twabuze umwavu wo kubifumbira mm. twawubuze rwose kandi turi mu buhombe kubera kuko nibyo twagiye tubagura kwa kundi nyine ku makomine mhm. ubwo basi turi mu buhombe bwa cyane mm, urakoze cyane rora murakoze na mwese mhm. Mwanyi munywanyi ashobora no kuba wanyuma muri kino kiganiro aro amahoro neza ndagwaye mwiriwe yego mwakoze ni disima tunyabisinda munara ya ni sawadi sima Ego turashima kubera akavura kariko karagwa n'ubu kameze neza turashima. Mm, ariko urumva ko hari itarashika harimo uba twakwiye atubwira ko batarayironka. Ego na cyane cyane emwe kena kuri kwa twamaze iminsi tuhebura mugabo kaguye ejo n'ubu kako karagwa n'ubu kariko kara emwe kara hotagara kuri. Mm. Hame kena goma mvugerere kuguma shikirize. Mhm. Mm sare tudandaza kw'izi noti ziko papier kola. Mm. amajana atanu ijana mm. twagenda tugiye kurangura bakaba baradutera mm. ariko nashimiye musanteri wacu w'inyabitsinda mm-hmm. yarafashe ajya ku isoko avuga ati umuntu ayanka iyo noti mm. ariko atira akaguma mm-hmm. ntibazitore kuko nta ngorane twebwe twarabajije hejuru avuga ati ntibazitore amiga bake bafata rero babiyekora bacazikura ko bazitabagura zitabagura mm. ni ukuri biradutera inzu ibyo tejya nayo isubita umuntu ahapfa no kunkubita ikose mm. ni ukuri ati kweri twe batubwiye ko tuzitora ariko mwe muko murasanga mm, ubwa mbere no tayo mutanteri yuko yo kumabandanya atangaza itangazo yuko bo mwazitora kuko tugiye kurangura ntibazitora vrema mm. ikindi naco mm -hmm. twe n'ukuri nyabitsinda kuri turashima ku byo umuntu ariko arakora eh. kuko iyo umaze kugenda nk'ahantu ukavuga ati ntoye ikintu eh. urangura hmm. mhm. umunywanyi wacu yamaze kuva ku murongo nduwayo sinzi ko tubakwakira wa nyuma nshya turangirize nganyine aha ambwiye ngo twakire umwe anyarutse anyarutse aro aha nuko rero ikiganiro ahiwanyu iwanyu havugwa amakicu uno munsi tukigarukirize ngahanyu uko turabona ko umwanya usa tujanye ndabashimire mwege mwese mwaduhamagaye foste yatwakuye ari mwakiro Enoki atwakuye ari Karusi mutumba Melkiadi atwakuye ari Gitanga murutana, Rutana hamwe na niyo nkuru Samuel yatwakuye ari mu Kigomagoma ndiku ndio kugayo Leonidas yatwakuye ari Musongati Cipriano yatwakuye ari mabai, Evardo yatwakuye ari Kigamba muchanguzo, Cankuzo Elize yatwakuye ari Kinyinya muruigi, hakama na jambo Bosco yatwakuye ari mu Kayogoro Mugisha Pascal yatwakuye ari mutumba Ikarusi hamwe na Nduwayo Juvenal yatwakuye ari mu Gyasoro ndikuriyo uh, Venasi yatwakuye ari Bweru muruigi, nizigima na vieko. mategeko yatwakuye ari mu ari mu muhwazi ari nyabitsinda hamwe n'undi yatashimye kuyivuga izina twakuye ari mu yinga avuga ko yarenganijwe ngo yakoze ikibazo ariko ngo aba wa mbere ngo umuntu windwi abari wahabwa akazi harundi kandi twadezira Desire twakuye ari gisuru avuga ko bataronka imvura ariko urumva ko irikiragwa ari igisuru uh, nyene undi aduhamagaye ni hagirimana eh, hagirimana Florence yatwako ari mu rutana nundi muntu atashimye kwivuga izina atwako ari mu ibukemba hakaba kandi na buto yitoma yatwako ari nyabitsinda hamwe na Elise irankunda yatwako ari mu gisuru na bigirimana rora yatwako ari mu ari mu irango mu kayanza hamwe na Dismas rewe ari nawe turangirije ko yatwako ari nyabitsinda nuko rero ndabakengurukire mwege mwese mwari muduteza abiri ndamushimire na engineer Albert Ndwayo yareka atuma amajwi abashikiranga iwanyu atatunenge Jean Marie Vianney ndakumana mwari muteramanye ndabasezere ndabifuriza ijoro ryiza mukanyi sase na makuru mu Kirundi na Jean Dodier irakoze ingorane z'iwacu mukazi kazi naho buri umugabo ufise